Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները առանց պատասխան կրակոցների շարունակել են առաջնագծի ողջ երկայնքով պահպանել զգոնությունը եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Այս պահի դրությամբ շփման գծում իրադրությունը հանգիստ է։ Հայկական զինված ուժերի մարտունակությունը շատ բարձր է։ Առաջնագծում ծավալուն աշխատանք է կատարվել։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։ Նրա խոսքով ապրիլյան պատերազմից հետո անհրաժեշտ դասերը արդեն քաղվել են։ Էդվարդ Շարմազանովը անդրադարձել է նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարների Համբուրգում արած հայտարարությանը, նշել թե դա մեր երազանքների հայտարարությունը չէ, բայց ընդհանուր առմամբ հայկական կողմին այն բավարարում է, որևէտև դրանում զետեղված են թեզեր, որոնք բխում են հայկական կողմի սկզբունքներից նշել է Շարմազանովը հավելելով, թե իդեալական կլիներ, եթե նշվեր կոնկրետ հասցեատեր Ադրբեջանը։ 2017-ին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում փոփոխություններ չեն լինի։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Թևան Պողոսյանը։ Նրա խոսքով հաշվի առնելով բոլոր այն քաղաքական գործընթացները, որոնց մեջ են համանախագահող երկրները, կարելի է ենթադրել, որ բանակցային գործընթացը ակտիվ չի լինի։ Միացյալ Նահանգներում իշխանապողություն է տեղի ունեցել եւ հիմա Վաշինգտոնին ժամանակ է պետք իր դիրքորոշումը բարձելու համար։ Ֆրանսիայում նախագահական ընտրություններ են պլանավորվում, իսկ Ռուսաստանը շատ խնդիրներ ունի, նշել է падգամավորը։ Մենք պետք է կարողանանք 2017-ին էլ 18-ին էլ ապահովենք այնպիսի անվտանգության մակարդակ, որտեղ Ադրբեջանում կլինի մշտական գիտակցություն, որ հայկական կողմը ունակ կլինեն պարտադրելու խաղաղությունը, իսկ պետք եղած դեպքում համապատասխան ջարդը կտան։ Եթե Թրամփը հետևի իր խոստումներին, ապա կարող է շատ-շատ խնդիրներ նաև ցակեն։ Հուսանք, որ ամբողջական պայմանագրից հետ չի կանգնելու ամերիկյան կողմը եւ այնուամենայնիվ ավելի շատ զարգացումները կգնան սանկցիաների թուլացման, այլ ոչ թե խստացման։ Ինչ վերաբերում է հակամարտության ընդհանուր լուծմանը, падգամավորի կարծիքով այն դեռ երկար չլուծված կմնա, հաշվի առնելով հարցի բարդությունը եւ Բաքվի ապակառուցողական դիրքորոշումը։ Խնդրի կարգավորման հնարավոր տարբերակը ըստ Թևան Պողոսյանի Հայաստանի եւ Ղարաբաղի դիրքերի ամրապնդումն է։ Դուք լսում եք լուրեր։ ԼՂ ազգային ժողովը 3 հերթական լիագումար նիստում հավանության է արժանացրել հարկերի մասին որոշ օրենքներում կատարած փոփոխությունները։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Կառավարությունը տնտեսվարող սուբյեկտներին ընդառաջ քայլ է արել ու հարկերի մասին օրենքներում մի շարք փոփոխություններ է կատարել։ Օրինակ գծերի փաթեթը 3 ազգային ժողովի նիստին ներկայացրել է ֆինանսների փոխնախարար Արթուր Հարությունյանը։ Փաթեթում ներառված են նաև հարկային եւ այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին օրինագիծը, որը պարտավորություններ կուտակած հարկ վճարողներին տույժերի ու տուգանքների որոշակի մասից ազատման եւ որոշ չափով տնտեսվարող սուբյեկտների ֆինանսական բեռի թեթևացման նպատակ է հետապնդել անդում եւ այսպես նախատեսվող փոփոխությամբ շահագրգիռ մարմինը առաջարկում է Պարտավորություններ կուտակած հարկ վճարողների հետ կնքել հարկային եւ այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորությունների մարման ժամանակացույց։ Ըստ որի մարումներ կատարելու դեպքում հարկ վճարողները կազատվեն 90% ուժերի եւ մինչեւ 2016 թվականի հունվարի 1-ը ստուգման ակտերով արձանագրված ստուգանքների 60%-ի վճարման պարտավորությունից։ Միաժամանակ, եթե հարկ վճարողի պարտավորությունների մասով արկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ, որը գտնում է հարկադիր կատարման ընթացքում, ապա հարկ վճարողները կազատվեն նաև կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերի։ Ընդ որում ժամանակացույցով հաստատված գումարների մարման ժամկետը կախված կլինի հարկ վճարողի պարտավորության գումարի մեծությունից։ Մինչև 8 միլիոն դրամ պարտավորության դեպքում ժամանակացույցը կկազմվի 8 ամսյա տևողությամբ 8-ից 30 միլիոն պարտավորության դեպքում 12 ամսյա տևողությամբ, իսկ 30 միլիոն եւ ավելի պարտավորության դեպքում 18 ամսյա տևողությամբ։ Օրինագծերի փաթեթով նախատեսվում են նաեւ 2009 թվականի հունվարի 1-ից հետո փաստացի գործունեություն չիրականացրած գույք եւ եկամուտներ ճանաչող հարկվճարողներին ամբողջությամբ ազատել պարտավորությունների կատարումից հաշվի առնելով այդ պարտավորությունների գանձման անհուսալիությունը այլ խոսքերով, եթե գրանցված կազմակերպությունը կուտակած պարտքեր ունի, մենուն ժամանակ 2009-ից հետո գործունեություն չի ծավալել, ըստ այդմ նաև եկամուտ չի ունեցել, ապա պետությունը լիովին ներում է կուտակած պարտքերը, քանի որ այդ կազմակերպությունից գանձելու ոչինչ չունի։ Մենու ժամանակ կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում հարկ վճարողների կողմից հարկերի վերաբերյալ ճշտված տեղեկություններ ներկայացնելու ուղղությամբ մասնավորապես։ Մինչև 2017 թվականի ապրիլի 1-ը նախորդ ժամանակաշրջանների համար ճշտված հաշվետվություններ ներկայացնելու եւ դրանցով առաջացող ապարքներին ամբողջությամբ իսկ բյուջեի 10%-ը մարելու դեպքում ազատել ճշտված հաշվետվությունների ներկայացման արդյունքում հաշվարկվող տուգանքներից եւ դուժերի 90%-ից։ Այս արտոնություններից հնարավոր օգտվող հարկ վճարողների քանակը մեր գնահատումներով կկազմի շուրջ 4800 հարկ վճարող։ Օրինակ ձերի մյուս փաթեթով կրկին հարգային ոլորտից, որ ներկայացրել է Արթուր Հարությունյանը, առաջարկվում են փոփոխություններ հարկերի, եկամտահարկի, հաստատագրված եւ արտոնագրային վճարների մասին օրենքներում։ Իսկ այդ փոփոխությունները պայմանավորված են փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի համար հարկման եւ հաշվառման ավելի པարզ մեխանիզմների սահմանմամբ։ Հաջորդ փաթեթը հարկերի մասին, եկանտային հարկի մասին, հաստատագրված վճարների մասին եւ արտոնագրային վճարների մասին ԼՂ օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթն է, որի ներկայացում պայմանավորված է փոքր ձեռնարկատիրության համար հարկման եւ հարկային հաշվառման, առավել արտոնյալ ու պարզ մեխանիզմների սահմանման, ինչպես նաեւ օրենքների կիրառության ընթացքում առաջացած խնդիրների լուծման անհրաժեշտությամբ։ Մասնավորապես, հարկերի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծով առաջարկվում է օրենսդրությամբ արգելված գործունեություն հայտնաբերելու դեպքում սահմանել նվազագույն տուգանք 3 միլիոն դրամի չափով։ Եկամտային հարկի մասին լրացում օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծով առաջարկվում է Նոր աշխատողի համար սահմանված ժամկետում գրանցման հայտ չներկայացնելը եւս դիտել որպես վարձու աշխատողի չձևակերպում։ Գրանցման հայտը հարկային մարմին ներկայացման ժամկետ սահմանելու միջև տվյալ աշխատողի կողմից աշխատանքը փաստացի սկսելու օրվան նախորդող օրվա ավարտը։ Հաջորդ փոփոխությամբ նախատեսում է հարկային գործակալի կողմից անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից գույք ձեռք բերելու եւ пассив եկամուտներ վճարելու դեպքում ներկայացնել անznավորված տեղեկություններ։ Այդ տեղեկությունները չներկայացնելու համար սահմանել նաև տուգանք յուրաքանչյուր չներկայացված տեղեկության համար 5000 դրամի չափով։ Նախագծով նախատեսվում է փոփոխություն կատարել նաև հիպոթեկային վարկի շրջանակում եկամտային հարկի վերադարձի մասով։ Մասնավորապես վարձու աշխատողներին եկամտային հարկի վերադարձ կատարել, եթե գործատուն ամբողջությամբ կատարել է եկամտային հարկի, այդ թվում եկամտահարկի եւ պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով պարտավորությունները։ Սահմանել վերադարձվող գումարի առավելագույն շեմը Վարձու աշխատողների համար երամսակի ընթացքում 700.000 դրամի չափով, անաձեռնարկատերի համար տարեկան 2 միլիոն 800.000 դրամի չափով։ Վարկառուին եւ համավարկառուին վերադարձ իրականացնել միայն մեկ բնակարանի ձեռքբերմանը կամ մեկ անհատական բնակելի տան կառուցման ուղղված հիպոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսների դիմաց։ Եկամտային հարկի վերադարձ չիրականացնել, եթե բնակարանի ձեռքբերումից կամ բնակելի տան ավարտական ակտը եւ վկայականը ստանալու ամսաթվից սկսած Յուրաքանչյուր օրացուցային տարում վարկառուն առնվազն 173 օր փաստացի չի բնակվում տվյալ բնակարանում կամ այն հանձնել է վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործման, բացառությամբ մերձավոր ազգակցական կապի մեջ գտնվող անձանց տրամադրման դեպքերի։ Հաստատագրված վճարների մասին եւ արտոնագրային վճարների մասին օրենքներում առաջարկվում է 2016 թվականի ապրիլ-դեկտեմբեր ամիսների համար հաստատագրված եւ արտոնագրային վճարների մասով սահմանված արտոնության ժամկետը երկարաձգել մինչեւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 31։ Փոփոխությունները նախատեսվում նաեւ փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրական ոլորտում գործունեության որոշ տեսակների հարկման համակարգում։ Առաջարկության ներկայացումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ներկայումս այդ գործունեության տեսակները հարկվում են հարկման ընդհանուր ռեժիմով այսինքն ավելացված արժեքի հարկով եւ շահութարկով կամ եկամտային հարկով։ Ինչը բարդություններ է ստեղծում հարկուճարողների կողմից հարկային հաշվառում իրականացնելու ընթացքում։ Բելալալայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Դեկտեմբերի 14-ի գիշերը հանրապետության տարածքում տեղացած առաձյան պատճառով 3 եւ այսօր ներհանրապետական մի քանի երթուղիներ ուղևորափոխադրող ընկերությունների կողմից չեն սպասարկվել։ Ինչպես ասաց Ստեփանակերտի կենտրոնական ավտոկայանի անվտանգության ապահովման բաժնի պետ Շահեն Գասպարյանը ժամը 11-ի դրությամբ չեն իրականացվել։ Տեղացել ձյան պատճառով այսօր մի շարք երթուղիներ չեն կատարվել, դրանք են Թաղլար, Ստեփանակերտը, Մշկապատ, Ավդուր, Հաթեկ, Մոխրատ, Խաչմար, Ավետարանո, Աշա, Վազգենաշեն, Ղազանչի եւ Կոպոզաշեն Ստեփանակերտը։ Մասած բոլոր երթերը կայացել են։ Բաժնի պետը հայտնեց, որ ըստ չվացուցակի սպասարկվել են միջպետական բոլոր երթուղիները մեջ պետական։ Եթե այսօր երկու երկնացել է, նախատեսված է 4-ը, բայց քանի հողորները քիչ էին, 3-ը կայացավ, դրանով բավարարում ենք։ Ճանապարհները տեղ-տեղ մեկասառույց են, տեղ-տեղ նորմալ եւ կատարվել է մակրոմ աշխատանքներ։ Միջպետականները բոլոր ունեն անաշխտաններ, անհրաժեշտության դեպքում կօգտագործեն։ Զգուշացած է բոլոր վարորդներին, որ ունեն զգուշ եւ կարողանան կատարել այս երթերին։ Նշենք, որ մայրաքաղաքում բնակչության անվտանգ երթևեկությունն ու ազատ տեղաշարժը ապահովելու համար քաղաքապետարանի համապատասխան յենթակառույցները աշխատանքներ են տանում փողոցներում աղ եւ ավազ ցանելու, ինչպես նաեւ մայթերը, բակերը եւ աստիճանները մաքրելու ուղղությամբ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ԼՂՀ մշտական ներկայացուցչության խորհրդատու Գառնիկ Իսագուլյանի կարծիքով պետք չէ ուշադրություն դարձնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարություններին, թե խաղաղ ճանապարհով կվերադառնա Երևան, երբ Հայաստանը հայաթափվի։ Ադրբեջանի իշխանությունները գտնվում են ցայտնոտային վիճակում եւ շատ լավ հասկանում են, որ այն ինչ նախաձեռնեցին ապրիլյան օրերին հիմնականում ձախողվեց, ասել է նա։ Իսագուլյանը հիշեցրել է, որ Նովրուզի օրերին ադրբեջանական կողմը միջնորդների միջոցով խնդրեց Հայաստանին, որ սահմանին իրավիճակը չլարվի, սակայն իրենք ուխտադրուժ կերպով ապրիլին պատերազմ սկսեցին բավականին լուրջ ակնկալիքներով։ Հանդիպելով հայկական կողմի լուրջ դիմադրությանը հասկացան, որ այդ ճանապարով հաջողության հասնելը անհնար է, ասել է նա. Բաքու Մոսկվայից երաշխիքները ուզում առայն որ Հայաստանը չի կերարելու Իսկանդեր համալիրները։ Ադրբեջանցի ռազմական փորձագետ Նադիր Սակիթողլուն նշել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում Բաքուն իրավասու է Մոսկվայից երաշխիքներ ստանալ առայն որ Երևանին փոխանցված տեխնիկան, ռեակտիվ համակարգերն ու այլ զինատեսակներ չեն հայտնվի Ղարաբաղում։ Ստեփանակերտում մեկնարկել է ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության նախարարության եւ Թումո տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուսուցման կենտրոնի համատեղ նախագիծը, որի արդյունքում 2017 թվականի մարտին համացանցի օկտատերերին կներկայացվի Եռալեզու երիտասարդական վեբկայք։ Այն կծարայի որպես յուրօրինակ հարթակ, բարունակելով մշտապես թարմացվող տեղեկություններ ԼՂՀ-ում տեղի ունեցող միջոցառումների, զանազան երիտասարդական ծրագրերի, կրթական հնարավորությունների եւ այլ մշակութային նախաձեռնությունների մասին։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի Նյու Յորքում կայացած գալա երեկոյի ընթացքում բարեգործության նպատակով հավաքվել է 3 միլիոն դոլար։ Միջոցառմանը ներկային եղել նաև հոլիվուդյան Օսկարակիր դերասան Լեոնարդո Դի Կապրիոն, Օսկարակիր ռեժիսոր Թերի Ջորժն ու Հայաստանի հայտնի նկարիչ Տիգրան Ցիթողցյանը։ Հյուրերի թիվը հասել է 400-ի։ Երեկոյի բացումը տրվել է հայ մի խումբ տաղանդաշատ մանուկների ելույթներով։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը նպատակ է հետապնդում նպաստավոր պայմաններ ստեղծել յուղի երեխաների աճի եւ զարգացման համար։ Ռեժիսոր Վահետ Սոփխին «Մենք Եգիպտոսի հայերս» անվանումով վավերագրական ֆիլմ է նկարահանել Եգիպտոսի հայկական համայնքի մասին։ Ֆիլմում համայնքի երկարատև պատմությունը ներկայացված է նրա ներկայացուցիչների մասին պատմությունների միջոցով։ Ֆիլմը նկարահանվել է Էվա Դադրյանի սցենարով եւ ցուցադրվել Կահիրեի միջազգային կինոփառատոնում։ Ռեժիսորի խոսքով նկարահանումների ընթացքում ինքը շատ փաստեր է իմացել Եգիպտոսի հայերի, Եգիպտոսի պատմության ու հասարակության մեջ նրանց մեծ ավանդի մասին։ Մարզասերների համար Կիպրոսի Լիմասոլ քաղաքում շարունակվող Սամբոյի դերահասների կադետների աշխարհի 2016 թվականի առաջնության երկրորդ օրը հայ մարզիկները նվաճել են եւս երկու մեդալ։ 46 կիլոգրամ քաշային կարգում Դավիթ Հովսեփյանը արժանացել է արծաթե, իսկ 55 կիլոգրամ քաշային կարգում Դավիթ Իսրայելյանը բրոնզե մեդալի։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ձյուն, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 7-ից 11, ցերեկը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ։